25 skirsnis Jis kojų bokso meistras, jam būdingas visokiriopas greitas augimas. Štai susikūprinė žaidžia gatvės griovyje ir bereginti ištiesia nugarą įsitraukdamas į maištą. Kartečia nepalaužė jo įžulumo, akimirką ir nutrūkt galiu jis tampa didviriu. Panašiai kaip mažas stebėtis jis krato iškėlęs liūto kailį. Bugnininkas Bara buvo Paryžiaus gamenas – išaukė pirmin kaip šventojo rašto žirgas, kad žvengia jį, jį ir bereginti švaikiščių išauga į milžinus. Tai ne tik nešvarybių liūno, bet ir idealo kūdikis. Išmatuokite visą platų tarpą nuo moliero iki bara. Taigi, rezumuojant vienu žodžiu, gamenas būtybė, kuri pramogauja, nes ji nelaiminga. Dešimtas skyrius – ece pari, ece homo. Štai Paryžius, štai žmogus, latiniškai. Rezimuosime dar kartą. Paryžiaus gamenas dabar yra tai, kas kitados buvo Romos grekulius. Tai liaudės kūdikis su senojo pasaulio raukšlėmis kaktoje. Gamenas tautos pošmena ir draugė jos lyga. Lyga, kurią reikia gydyti. Kuo? Švietimu. Švietimas gydo, švietimas šviečia. Vienintelis šaltinis viso to, kas tauru socialinių santykių sferoje, tai žinyje, literatūra, menas, mokymas. Taigi auklėkite, auklėkite žmonės. Apšvieskite juos, kad jie galėtų jų šildyti. Anksčiau ar vėliau didis visuotinio mokymo klausimas bus visų pripažintas kaip absoliuti tiesa. Ir tuomet tie, kurių rankose bus valdžia, turės, spaudžiami pažangių prancūzų idėjų, pasirinkti arba tikrai prancūzijos sūnų, arba Paryžiaus gameną – ryškę liepsną, švietimo spindulių įžieptą ar žaltvykslės mirgančias patamsiuose. Gamenas Paryžiaus įkūnymas, o Paryžius pasaulio įkūnymas. Bet Paryžius universalus, Paryžius žmonijos smegenys. Šis nuostabus miestas yra sumažintas visų atgyvenusių ir visų gyvuojančių papročių atvaizdas – Žiūrint į Paryžių atrodo, kad regi žmonijos visuotinės istorijos išvirkščioje pusė su dangumi ir žvaigždynais protarpiuose. Paryžius turi savo kapitolį, miesto rotušę, savo Partenoną, Dievo motinos katedrą, savo Aventino kalvą Sant Antuano priemestį, savo Azinarijų Sorboną, savo Panteoną, irgi Panteoną, savo šventąjį kelią į Italų bulvarą, savo vėjų bokštą, viešąją nuomonę – o gemonijas jam atstoja pajoka. Nuoroda. Kapitolis Jupiterio šventovė Romoje, kur kartais vykdavo senato posėdžiai, Partenonas, svarbiausia Deivis Atėnis paladė šventovė senovės Atėnuose. Aventino kalva – viena iš tirščiausiai apgyventų senovės Romos kvartalų, ten gyveno plebėjai. Sorbona – universitetas Paryžiuje – Vėjų bokštas – aštuoniakampis marmurinis bokštas Atenuose su skultūriniais aštuonių vėjo atvaizdais, su saulės ir vandens laikrodžiais. Demonijos – atodusių laiptai – stati atkalnė Romoje prie Aventino kalvos, kurią buvo nuvelkami prie Tibro nubaustųjų mirtimi kūnai. Nuorodos pabaiga. Jo Majo vadinasi Gražiaiva. Tanstaverietis, priemeščio gyventojas, jo Hamal, priekyvečių nešikas, jo Lazdaronė, grybišius, jo koknėjus Frantas. Visa, kas pasitaiko kur nors kitur, yra ir Paryžiuje. Diumaršė žuvų pardavėja sugebėtų atsikirsti Euripido daržovininkiai, diskobolas Vejanas atgyja virvių šokėja Forijozu, Terapontigonas Milės, Milis karys latiniškai galėtų eiti už parankės su grenadieriumi vandenbonkeru, antikvaras Damasipas jaustusi kaip namie pas Paryžiaus seno šlamšto pardavėjus. Sokratas, žinoma, būtų įmestas į Vensano pilį, lygiai kaip pagorė pasodintų į kalėjimą Didro. Jeigu kurtilusui priklauso toks išradimas kaip keptas ežys, tai grimo delerenjerui rostbifas lašiniais. Žvaigždės arkos rutulinėme kupolė atgyjo plauto trapeciją. Apulėjo sutiktas atėnų portikė kalavijų rykas, poetilas dabar ryja špagas ant naujojo tilto. Ramo sunėnas ir parazitas kurkulionas sudarytų puikią porelę. De Grefeilis to jau pat supažindintų ergasilą su kambaseresu. Keturis Romas Gražaivas, Alkesi Marką, Fedromą, Diabolą ir Argiripą dabar gali matyti grįžtančius labatių pašto karietą iš kurtilio. Aulas Gelijus neilgiau stapteltų ties kongrionu, kaip Šarlis Nodije ties polišinėliu. Tiesa, Martona nėra nepermaldaujama, bet ir pardaliska nebuvo neprieinama. Linksmuolis pantolabas ir dabar anglų kavinėje tyčios išliebautojo Nomentano. Hermogenas tapo tenorų Eliziejaus laukose, o sukčius Trazijus persirengęs bobešu vaikštinėje šalėjo ir renka aukas. Įkirus subjektas, kuris jūs sustabdo tiuilirį, paėmęs jums už švarko sagos, verčia jūs po dviejų tūkstančių metų pakartoti tesprijono apostrofą. Quis properante me prehendit palijo. Kas mane skubantį griebė už apsiausto latiniškai, plauto komedija epidikas. Siureno vynas, albos vyno parodija, o lygi kraštų pripilta dezožie raudonojo vyno taurė – niekiek neprastesnė už pilną balatrono taurę. Lietingomis naktimis perlašezas skleidžia tokį pačvitėjimą kaip eskvilinas ir penkeriems metams nupirktas neturtėlio kapas yra vertas vergų nuomojamo karsto. Nuoroda. Sokratas 469-399 metai prieš mūsų erą, senovės graikų filosofas idealistas. Aš turėjo kovoje tarp antikinės demokratijos ir aristokratijos stojo į pastarosios pusę ir savo ratelį auklė demokratijos priešus. Buvo uždarytas į kalėjimą ir nusprendus agoriai, tai yra ateniečių susirinkimui, kuris paprastai vykdavo agorės aikštėje, išgėrė taurę nuodų. Didro 1749 metais buvo apkaltintas laisvamanybė ir uždarytas Vensano pilyje, kalėjimas prie Paryžiaus. Ramo sūnėnas to paties pavadinimo didro filosofinio dialogo personažas, ciniško parazito tipas. De Grifeilis ir Kambaseresas buvo garsus gurmanai. De Grifeiliui buvo dedikuotas Grimo de la Reniero gastronomo almanachas. Hermogenas romėnų dainius minimas vienoje Horacijaus satyroje. Bobešas, garsus prancūzų bulvarinių teatrų farsinis aktorius 19 amžiaus pirmoje pusėje. Balatronas senovės Romos literatūroje juokdario parazito smaližiaus tipas. Perlašezas kapinės Paryžiuje, Eskvilinas kapinės senovės Romoje. Nuorodos pabaiga. Pamėginkite surasti, ką nors ko nebūtų Paryžiuje. Mesmerio Riečkoje atrasime Trofonijaus kubilo turinį. Ergafilas prisikėlęs iš mirusiųjų kalijostro pavidalų – Braminas Vazafanta įsikūnijas grafo de Saint-Germaino asmenyje. Senmedaro kapinių stebuklai nekiek neprastesni už Damasko omumijas mečetis stebuklus. Nuoroda. Trofonijų senovis graikų dievybė, orakulas, kurio pranašystės žmonės tariamai pagaudavę hipnotinio miego būvyje – Mesmeris, pseudomokslininkas, gydytojas ir mistikas, gydęs magnetizmu ir turėjęs didelį pasisiekimą 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje. Kalijostras, burtininkas šarlatanas, gyvenęs 18 amžiaus pabaigoje, tariamai žinojęs filosofinio akmens paslaptį. Savo mantūromis buvo išgarsėjęs visoje Europoje, lygiai kaip Saint Germainas, sukiojęsis Prancūzijos karaliaus Liudviko 15 rūmose. Nuorodos pabaiga. Paryžius turi savo Ezopą, Maje, Kanidiją, panelę Lenormand. Kaip kadaise Delfus jo rimti irgi trikdo šviečiančių dvasių pasirodymas. Jis irgi sukioja stalus, kaip Dodona trikojus. Jis sodina į sostą grizetę, kaip Roma sodindavo į sostą kurtizanę. Pagaliau, jeigu Liudvikas XV ir blogesnis už Klaudijų, tai ponia Diubary geresnė už Mesaliną. Derindamas graikų nuogumą su žydų opumu, ir grubokų gaskonų samojų Paryžių sukuria nematytą žmogaus tipą, kuris betgi egzistavo ir su kurio mums tekdavo susidurti. Padaręs kratinį iš Diogeno, Jobo ir Pajaco, aprengęs vaiduoklį senais konstitucionalisto numeriais, jis pagamina šodriuką Diuklo. Nuoroda. Ezopas, pasakėčių rašytoje senovės Graikijoje, šeštasis amžius prieš mūsų erą. Maje literatūrinis tipas labai populiarus prancūzų satyriniuose žurnaluose. 1830-1848 metais. Žozefo pridomo variantas euro akiračio savim patenkintas aš drėlė žuvis, kuriam būdavo priskiriami ciniški žodeliai ir banalius epigramos. Kanidija senovis Romos burtininkė, dažnai minima Horacijaus eilėraščiuose. Panelį Lenormand, Napoleono laikų aiškeregi. Delfai miestas senovės Graikijoje, kur buvo garsusis orakulas. Dodona – seniausia Dzeuso šventovė Epire su orakulu šventuoju ažalu. Mesalina Romos imperatoriaus Klaudijaus, pirmasis amžius prieš mūsų era trečioji žmona, žinoma savo pasileidimu, valdžios troškimu ir žiaurumu. Diogenas iš Sinopo, 414-323 metai prieš mūsų erą, Kinikų mokyklos graikų filosofas. Jis kelbė, jog nereikalinga bet kuri kultūra, neva prieštaraujantį žmogaus prigimčiai. Pasak padavimo gyveno statinėje, atsisakydamas visų būtinių patogumų, bastėsi po pasaulį su žibintuvu, ieškodamas tiesos. Jobas Biblijos personažas neturtelis, nuolankiai perkentis visas nelaimės ir pažeminimus, kuriuos jį bandydamas siuntė jam dievas. Šodriukas Diuklo savotiška politinė figūra restauracijos laikais. Laikė save Burbonų nedėkingumo auka dėl to, kad jie nieku jo neapdovanoja už kovą prieš Napoleoną ir apsirengęs karmalais, mizantropiškai slankiodavo Paryžiaus gatvėmis, už tai buvo pramintas dabartiniu diogenu. Nuorodos pabaiga. Nors Plutarchas ir sako, Tirono niekas nesuminkštins – Roma Sulos ir Domiciano laikais buvo Romi ir nemurmėdamas kėdė vandeniu savo vyną. Tibras, jeigu tikėsime šiek tiek doktrinieriškų varo vibisko pagirimų, šiuo atveju vaidino letos vaidmenį. Nuoroda. Domicianas Titas Flavijus, Romos imperatorius. 81-96 metai, kurio valdymas pasižymėjo žiauriausių despotizmų. Leta – užmaršties upė – antikinė mitologija. Nuorodos pabaiga. Kontra grachos tiberim habemus, bibere tiberim it est sedicionim oblivisci, sako varas. Prieš grakhus mes turime tibrą, gerti iš tibro tai užmiršti maištą, latiniškai. Paryžius kiekvieną dieną išgeria milijoną litrų vandens, tačiau tas jam nekliudo atsiradus progai šaukti visus prie ginklo ir kelti aliarmą. O vis dėlto Paryžius geraširdiškas vaikinas. Jis karališkai priima viską, jis nėra per daug skrupulingas meilės reikalose. Jo venera – hotentoti, jis mielai viską atleis, kad jį galėtų pasijuokti. Fizinis šlykštumas jį linksmina, dvasinis lošumas juokina, įda smagina. Jeigu jūs gudragalvis, tai galite būti ir sukčius. Jam nekelia pasipiktinimo net veidmainystį, šis paskutinis cinizmo laipsnis – Jis pakankamai apsiskaitęs ir neusima nosis pasirodžius Don Bazilijui. O Tartiufo malda piktinasi nedaugiau kaip Horacijus priapo žagulių. Ne vieno žemės veido bruožo netrūksta Paryžiaus profiliui. Žinoma, puota mobilio sode tai ne polimniški šokiai Janikulio kalvoje, tačiau galanterijos prekiautoje – Ten lygiai taip seka akimis Loretė, kaip savadautoje stafila sekdavo mergelė Planesiją. Žinoma, komba užkardas ne koliziejus, bet ir ten užtektinai nuožmumo, kaip kitados Cezario akivaizdoje. Sirijos smuklininkis buvo truputį grakštesnis už tetulę sagė, tačiau jeigu Vergilijus buvo nuolatinis Romos užėgų lankytojas, tai Davidas Denžė, Balzakas ir Šarlė sėdėdavo už staliukų Paryžiaus smuklėse. Paryžius viešpatauja – Tent viską genijai ir veši juokdariai. Tenai dvylikos tekinių vežėčiuose perkūno ir žaibų lydimas praskrėja Adonajus ir atjojant savo asilį Silenas. Silenas skaityk Rampono. Paryžius – kosmoso sinonimas. Paryžius – tai Atenai, Roma, Sibaris, Jeruzalė, Pantenas. Nuoroda. Šarlė 1792-1845 Restauracijos laikų prancūzų tapytojas ir litografas savo mene heroizavęs Napoleono karo žygius. Adonajus – dievo pavadinimas judėjų religijoje. Rampono 18 amžiuje madingos Paryžiaus smuklės savininkas. Dėl bjaurios išorės ir linksmo būdo jis gavo Sileno pravardę. Silenas – vyno dievo Bacho įtėvis, antikinė mitologija. Sibaris turtingas senovės Graikijos miestas, įkurtas apie 720 metus prieš mūsų erą, išgarsėjęs gyvenimo prabangą ir papročių išlėpimų. Žodis Sibaritas tapo bendrinę savoką. Pantenas Paryžiaus priemestis 1814 metais tapęs herojiško pasipriešinimo Šventosios Sąjungos kariuomeniai vieta, vagių žargonų Pantenas reiškia socialinių padugnių Paryžių nuorodos pabaiga. Čia bendrais bruožais atstovaujamos visos civilizacijos rūšis ir visos barbariškumo rūšis. Paryžiui būtų labai apmaudu, jeigu jis neturėtų giljotinos. Truputėlis grevo aikštės visai pravartu. Ar tokia amžina šventi galėtų būti be panašaus pagardo Mūsų įstatymai išmintingai tą numatė ir jų dėka štai nuo giljotinos peilio lašas po lašo varva kraujas ant šių nesibaigiančių užgavinių. 11 skyrius tyčiotis ir valdyti. Paryžiaus ribų neparodysi, jų nėra. Paryžius, kaip joks kitas miestas, valdo savo paverktuosius, tarpais juos išjuokdamas. Jums patikti, o ateniečiai, sušuko Aleksandras. Paryžius ne tik leidžia įstatymus, jis kūrė kai ką daugiau – madas. Paryžius kūrė ne tik madas, bet kai ką daugiau jis kūrė rutiną. Šauna Paryžių į galvą ir jis pasidaro kvailas. Jis leidžia savo kartai šią prabangą ir tada visas pasaulis kvailėja draugė su juo. Paskui Paryžius atbunda, prasitrina akis ir tarės, bet koks gieš kvailas, prapliumpa juoktis tiesiog į veidą visai žmonių giminiai. Koks nuostabus miestas – Visų keiščiausia, kad čia grandioziškumas gražiai sutarė su juokdariškumu, parodija su tikru didingumu, ir tos pačios lūpos šiandien gali pūsti paskutiniojo teismo trimitą, o rytoj vaikišką birbynę. Paryžius turi karališkai linksmą būdą. Jo išdaigose viskas žaibai, o pramogose jaučiamas suverenumas. Grimase kartais čia sukelia uraganą. Jos sprogimų ir kautinių gausmas pasiekia visatos kraštą – Jo šedevrai, stebuklai, epopėjus, lygiai kaip ir nesąmonys, tampa viso pasaulio nuosavybė. Jo juokas įsiveržęs lyg iš vulkano žiočių. Lava užlieja žemę. Jo sąmojai trykšta lyg kibirkštis. Jis primeta visoms tautoms tiek savo karikatūras, tiek ir savo idealus – Aukščiausi žmonijos civilizacijos paminklai nuolankiai sutinka jo pašaipas ir leidžia jam žaisti savo nemirtingumu. Jis prašmatnaus, jis turi nuostabę Liepos 14, kurį išlaisvino pasaulį. Išaukė visas tautas duoti priesaiką kamulio žaidimo salėje. Jo rūpčiūčio ketvirtosios naktis per kokias tris valandas nuverčia tūkstančio metų feodalizmo valdžią. Nuoroda. Liepos 14 1789 metais tą dieną sukilusi Paryžiaus liaudis paėmė ir sugriovė Bastiliją. Tuo prasidėjo pirmoji prancūzų buržuazinė revoliucija. Kamolio žaidimo salė 1789 metų Liepos 20 dieną nacionalinio susirinkimo deputatai, negalėdami įeiti į posėdžių salę, kurios durys karaliaus įsakymų buvo užrakintos – susirinko kamulio žaidimo salėje priklausančioje grafui D'Artua ir prisiekė tol neįsiskirstyti, kol Prancūzijoje bus patvirtinta konstitucija. Rūpjūčio ketvirtoji. 1789 metais tą dieną steigiamasis susirinkimas, bijodamas valstiečių revoliucijos, naktinėme posėdėje paskelbė iš principo likviduojas feodalinę santvarką panaikino be išpirkimo asmeninės senjoralinės prievolės, bažnytinę dešimtinę ir daug kitų feodalinių privilegijų. Nuorodos pabaiga. Savo logiką jis moka paversti suderinto žmonių valios veikimo muskulų. Jis dauginasi pasireikšdamas visomis iškilnumo formomis. Savo atspindžių jis apšviečia Vašingtoną, Kostiušką, Bolivarą, Bocarį, Riegą, Bemą, Maniną, Lopecą, Džoną Brauną, Garibaldį. Jis yra visur, kur įsidega žmonijos viltis. 1779 metais Bostone, 1820 metais Leono saloje, 1848 Pešte, 1860 Palerme. Jis įsakmei išnipžda jausi laisvės parolį ir Amerikos abolicionistams, susigrūdusiems ant plausto Harpers ferija, ir Ankonos patriotams susirinkusiems prieblandoje Arčyje ant jūrų kranto prie Gocio smuklis. Jis pagimdo Kanarisą, pagimdo Kvirogą, pagimdo Pizakanę. Jis pradininkas viso, kas didų žemėje. Jo įkvėptas Baironas miršta misolongija Omaze Barcelonoje – Po Mirabo kojom jisai tribūna, o po Robespiero kojom krateris. Jo knygos, teatras, menas, jo mokslas, literatūra, filosofija yra vadovėliai, iš kurių mokosi visa žmonija. Kiekvienai akimirkai jis turi paruoštus Paskalį, Renje, Kornelį, Dekartą, Žaną Žaką, Volterą, o visiems amžiams Molierą. Nuoroda. Kostiuška 1794 metų Lenkijos sukilimo vadas. Bocaris vienas iš graikų nacionalinio įsivadavimo kovos prieš Turkiją vadų 19 amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Riegas ispanų revoliucionierius 1820 metais organizavė sukilimą prieš absoliutistinę reakciją. Bemas Lenkų generolas 1830 m. Varšuvo sukilimo dalyvis ir svarbiausias vadas, suorganizavęs priešinimas vyriausybiniai kariuomeniai 1848 m. revoliucijos metu Vienoje. Danielis Maninas, Venecijos Respublikos prezidentas, 1848 metais vadovavęs jos gynimui apgulos metu 1849 m. rūpjūtyje. Lapecas 1849-1851 metais vadovavo kovai dėl Kubo salos nepriklausomybės nuo Ispanijos viešpatavimo. Jonas Braunas, Amerikos abolicionistas, kovotojas dėl negrų išlaisvinimo. 1859 metais buvo apkaltintas valstybės išdavimu ir pakartas. Garibaldis 1807-1882 garsus italų revoliucionierius, respublikonas ir demokratas tapęs tautos didvyrių. Harpers Ferris, Jonas Braunas su didelė bendražygių grupe buvo suimtas Harpers Ferio mieste netoli Vašingtono. Ankona tvirtovė Adrijos jūros pakrantėje, Italijos ryties centras – XIX amžiuje pagaitomis ėjęs į Romos popiežiaus, prancūzų ir austrų rankas. 1849 metais Ankonos patriotų revoliucinė įgula atlaikė austrų kariuomenės apgulimą ir pasidavė tik po inirtingo tvirtovės apšaudimo. Kanarisas vienas iš Graikijos nacionalinio įsivadavimo kovos prieš turkus vadų XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Kviroga ispanų generolas – karo prieš Napoleono įsiveržimą į Ispaniją dalyvis. Pizakanė 1818-1857 metai, italų revoliucionierius, smulkė buržuazinis socialistas, Italijos kovoje dėl politinio susivienimo atstovavęs revoliucinio judėjimo kairiajam sparnui. Baironas mirė 1824 metais Misolongio mieste, kuris atvyko norėdamas dalyvauti Graikijos nacionalinio išsivadavimo kovoje prieš Turkiją. Mazei prancūzų gydytojas, kuris 1821 metais atvyko į Barceloną kovoti su Maru ir pats žuvo nuo tos lygos. Renje Maturenas, prancūzų poetas satyrikas 1573-1613 metai – Kornelis 1606-1680 metai vienas žymiausių prancūziškojo klasicizmo dramaturgų. Dekartas 1596-1650 prancūzų filosofas, racionalistas ir mokslininkas. Žana Žakas didysis 18 amžiaus prancūzų revoliucinis mąstytojas ir rašytojas Žana Žakas Ruso – 1712-1778 metai. Nuorodos pabaiga. Jis verčia kalbėti savo kalbą visas tautas ir ši kalba tampa žodžiu. Visų protose jis įdėgia progreso idėją. Jo kalamos įsivadavimo teorijos yra ištikimas ginklas kartų kartoms ir jo mąstytojų bei poetų dvasia nuo 1789 metų gimdo visų tautų herojus. Bet visą tai niekiek jam nekliudo išdikauti. Ir šis didžiulis genijus, vadinamas Paryžiumi, savo šviesa keičias pasaulį, gali tuo pačiu metu ant ezėjo šventovės sienos anglimi piešti bužinjenosį ir ant piramidžių rašyti kredvilis vagis. Paryžius visuomet rodo dantis, kada urzgia ir kada juokiasi. Toks yra Paryžius. Dumeliai viršum jos stogų yra idėjos, sklindančios į pasaulį krūva purvo ir akmenų, jeigu norite, bet visų pirma turtingos dvasios būtybė. Jis ne tik didus, jis nepriepiamas. Kodėl? Todėl, kad sugeba išdrysti. Išdrysti šią kainą pasiekiamas progresas. Visos spindinčios pergalės yra mažesnių ar didesnių mastų atpildas už drąsą. Revoliucijai vykti nepakanka to, kad Monteskie ją nujaustų, didros kelbtų, bomaršė pranašautų, kondorse apskaičiuotų, aroje paruoštų, rusonų matytų. Reikia, kad Dantonas išdrįstų. Nuoroda Monteskie 1689-1755 metai švietimo epochos prancūzų mąstytojas, konstitucinės monarchijos teoretikas, prancūziškojo nusaikaus liberalizmo pradininkas, jo svarbiausias veikalas – apie įstatymų dvasę. Bomarši 1732-1799 metai garsus prancūzų dramaturgas komedijose Sevilijos kirpėjas ir Figaro vedybos prieš pat pirmąją prancūzų buržuazinę revoliuciją išreiškęs trečiojo luomo protestą prieš feodalinę priespaudą – Kondorse 1743-1794 metai matematikas ir politinis rašytojas, enciklopedijos dalyvis. Pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos metu įstatymų leidžiamojo susirinkimo ir konvento narys, žirondistas. Arue tikroji Voltero pavardė. Nuorodos pabaiga. Šūkis drąsiau – Tai tas pat fiat lux, tesie šviesa latiniškai. Įdant žmonija žengtų pirmin, reikia nuolat priešai save matyti viršūnėse šaunius drąsos pavyzdžius. Narsų žygiai akinančių blizgėsi užlėja istoriją ir yra vieni iš ryškiausių žmogaus šviturių. Aušra drasi, kada ji aušta. Mėginti, nebijoti, būti atkakliam, nenusileisti, būti ištikimam savo pačiam – stoti į grumtinę su likimu, nuginkluoti pavojų dvasios tvirtumu, čia priešintis neteisingai valdžiai, čia sudrausti apsvaigusią pergalę, be baimės stovėti ištvermingai laikytis, štai pavyzdžiai, kurių reikalingos tautos, štai šviesa, kuri joms įkvepia entuzijazmą. Nuo prometėjo deglo iki kambrono pypkis, zigzagut viską tas pats grėsmingas žaibas. Dvyliktas skyrius ateitis – glūdinti liaudyje. Kalbant apie Paryžiaus liaudį, reikia pasakyti, jog ir brandos amžiuje jį palieka gamenu. Atvaizduoti vaiką reiškia atvaizduoti miestą. Štai kodėl šiam ereliui ištirti mes paėmėme paprastą žvirbliuką. Paryžiaus padermė geriausiai pasireiškia, mes šitai pabrėžiame priemeščiuose – Čia visų tyriausias jos kraujas, visų tikriausias jos pavidalas. Čia šie žmonės dirba ir kenčia, o kančia bei darbas ir yra du tikrieji žmogaus veidai. Čia nesuskaitomoje niekam nežinomų būtybių minioje knipždėte knipžda patys paprasčiausiai tipai, pradedant rapė prieplaukos kroviku ir baigiant manfokono kailialupių. Fex urbis, sušunka Ciceronas. Sostinės padugnis lotyniškai. Mop – pridurė pasipiktinės Berkas, tamsuomenį, angliškai. Nuoroda. Manfokonas kalva Paryžiaus apylinkėse, ant kurios viršūnis 12 amžiuje buvo pastatytos garsios kartuvis. 19 amžiuje čia buvo vieta šiukšlims versti ir lupykla. Berkas, 18 amžiaus anglų publicistas, žymus oratorius, pramintas dabartiniu Ciceronu – inirtingas pirmosios prancūzų buržazinės revoliucijos priešas. Nuorodos pabaiga. Padugnis valkatos prastuomenį. Šie žodžiai labai lengvai pasakomi, bet tiek to, argi tai svarbu. Kas man darbo, kad jie basivaikščioja? Jie nemoka skaityti, jo blogiau. Nejaugi juos dėl to paliksite likimo valiai. Jų nelaimės paversite prakeikimu.